glavi, moleći oproštaj vijekova naših Hriste U pjesmu pjevamo u nedjelju pravoslavlja, kada crkva Božja spominje ono svečano proslavljenje u devetom vijeku svetih i časnih ikona protiv kojih su bili ondašnji lažni učitelji, pa i sa nerukotvorenog obraza lika Hristovoga, su veoma značajne da ih se sjetimo i da se na njih podsjetimo. Koji je to prečisti lik Božji? Prečisti lik Božji, ikona Božja, jeste upravo sam Hristos Gospod, lik Oca nevidljivoga, on koji je također po svojoj prirodi i po tajni svoga vječnoga rođenja izreci i nevidljiv, on je postao vidljiv i opipljiv. Kada je primio ljudsko tijelo, primio ljudski lik. Kada je vječno slovo Božje, vječni logos Božji, postao kao jedan od nas, postao čovjek. Primio ljudski obraz i ljudski lik. Velika je to i sveta tajna. Kako je Bog stvorio i prvog čovjeka, gdje se kaže zapisano rukom, svetog bogojvica i tajnovica Mojsija, da je Bog stvorio čovjeka po ikoni i po podobiju, po liku i po, po podobiju svome, po liku svome i po slici svojoj. Po kom tom liku je Bog stvorio prvoga čovjeka? I šta je to podobije, šta je to slika koja je upisana u čovjeku, u njegovoj duši, njegovom srcu, njegovom umu i sveukupnom njegovom biću. Ta velika i sveta tajna nastanka svijeta i čovjeka u ponoći otkrila nam se upravo onda kada je Hristos postao čovjek, kad je vječni logos Boži, jedinorodni sin Boži, rođen od Boga Oca prije svih vjekova, kada se rodio od Duha Svetoga i presvete djeve i kada je postao čovjek, postao kao jedan od nas. Onda smo mi tek shvatili i pojmili koliko je to nama moguće da je onaj prvobitni lik i podobije, po kome je čovjek stvoren, da je to upravo njegov lik, Hristov lik, lik Sina Božjega, kako ga je ispovjedio apostol Petar i drugi sveti apostoli posvjedočili. To je njegov prečisti lik i tome prečistom liku, njegovom liku, njemu kao liku Boga Oca, neizrecivom i njemu kao uzoru po kome je stvoren čovjek i ljudska priroda, tome liku se mi poklanjamo. A povod za to poklonjenje bilo je da je u drevna vremena dok je gospod, o tome postoji živo predanje, dok je hodio i dok je stradao, da je uzet, ocekan je njegov lik za vrijeme cara Avgara, njegov lik nerukotvoreni, nije slikan ljudskom rukom, nego je samo dodirnuto njegovo lice i njegov lik i odslikalo se i zapisalo se. Danas postoji, vi znate, u Torinu takozvana čuvena torinska plaštanica. Kao najvjerovatnije upravo taj prvobitni izvorni lik koji se oslikao na tome platnu. To su provjerili mnogi koji su to ispitivali, to platno. Dakle, taj prečisti lik se danas proslavlja prečisti lik spasov. I ovdje kod nas tamo pored Sutomora, to je interesantno, pradrevni običaj bio da je tu bio i neki mali hram gdje, koji je bio posvećen prečistom liku Hristovom, nerukotvorenom liku Hristovom. A u svim našim hramovima će se naći oslikan taj lik, naročito u pravoslavnoj Rusiji se veoma često on slika i svuda. Ne znam da li ga ovdje imamo, sigurno da ga i ovdje imamo negdje oslikano u oltaru lik prečisti, to je samo lik Hristov na jednom platnu, na jednom platnu naslikan čudesni lik, prečisti lik Hristov kome se mi poklanjamo, odnosno preko njega, preko toga nerukotvorenog lika, mi u stvari se poklanjamo njemu kao vječnoj ikoni Boga Oca i njemu, gospodu našem od rođenom, čije uspjenije, uspjenije proslavljamo, po kome je Bog oblikova i stvorio čovjeka, ljudski lik, muško i žensko stvorio i blagoslovio ljudski rod. Lik u nama upisan po tumačenjima svetih otaca crkve Božje ima razna tumačenja i objašnjenja. To je u nama i um, i razum, i volja. O nekim od svetih otaca to je ta trojnost, trojičnost upisana u čovjeku koja je ocijaj vječne božanske trojičnosti Oca i Sina i Duha Svetoga, Oca kao vječnoga uma, Sina kao vječnoga razuma, vječnoga smisla i Duha Svetoga kao, <clears throat> kao volje Božje ili opet drugo tomačenje, čovjek je sastavljen od duše <clears throat> i od tijela i od duha i to je trojičnost koja je upisana u čovjeku po liku Božijem. Dakle, ljudska priroda je izatkana božanskom rukom i kao što se na ovim freskama koje su oko nas, kako preko njih mi Otkrijemo tajnu onih likova koji su naslikana, a u isto vrijeme preko njih otkrivamo i onoga koji je slikao i znamo to je naš bata koji je ovdje slikao ove divne likove, to znamo i to je negdje zapisano. Zna se da je on bio ikonopisac. Tako se i po čovjeku, po njegovom liku, po njegovom ustrojstvu, po prirodi njegovoj, po prirodi i po sveukupnoj božanskoj tvorevini ona nam svjedoči i otkriva tajnu onoga koji je stvorio. Zato i prorok i pisao da nebesa pripovijedaju slavu Božiju, ljepota nebesa, čudesno ustrojstvo nebesa, ljepota ljudskoga lika, ljepota djetinjeg lika, evo naše Marije, pogledajte kakav je to čudesni božanski dar, kako je to čudo Božje blagoslov Božim iz utrobe materine koje se rodilo. je evo već vidite i hrišćanka postala naša Marija. Stvorena po liku Božijem i prizvana kao i mi svi, kao i svako ljudsko biće, ne samo da sačuvamo ono što nam je Bog podario, nego i da to umnožimo. A to jest ono podobje, ona slika. Na osnovu toga lika kao što slikar na osnovu lika slika sliku. Sa lika, tako znači slika, Tako i sa tog lika koji je Bog u nas upisao, tako i mi smo prizvani da usavršavamo taj božanski lik u nama. Da usavršavamo i naše srce i naš um i naš razum i naše tijelo i našu dušu da bi zaista čovjek kao slika Božja da bi postao sasud blagodati Božje, da bi se u njega uselio duh sveti životvorni. To znači miropomazanje koje smo mi sada obavili na našoj Mariji. Riječi koje izgovara sveštenik episkop pečat dara duha svetoga, zapečaćena kao presveta djeva što je bila zapečaćena duhom životvornim i duh sveti i presveta djeva rodili gospoda tako i svako ljudsko biće kad se zapečati duhom svetim onda ona, ono postaje Božje stremi Bogu uzrasta i raste prema božanskim mjerama i božanskim savršenstvima na to je prizvan svako ljudsko biće a posebno mi hrišćani evo danas i naša Marija. Tako su se klanjali prečistome liku Božjem sveti Božiji Božji ljudi i usavršavali u sebe ono čime ih je Bog bio obdario. Mi danas proslavljamo divne takve podvižnike iz roda našega. Sveti Rafailo Banacki, divni, tajanstveni podvižnik, hilandarac, monak, od koga je i o kome malo ostalo zapisano, ali toliko je moćna bila blagoda koja je zračila kroz njega, da na osnovu malo što je zapisano i zapamćeno u Hilandaru i na osnovu malo onoga što je zapisano u Petrovgradu, koga su danas nažalost nazvali zrenjanim pre nekom, po nekom samoubici nesrećnome u Banatu u toku drugog svjetskog rata, a to se zove Petrograd po kralju velikom Petru prvome Karadžorđeviću oslobodiocu. Dakle, tamo je jedna mala kapelica gdje su mošti svetoga Rafaila Banackog i u vrijeme kada sam bio u Banatu, blagoslovenom episkop Onda sam obradovao se tom susretu sa tim velikim i divnim, čudesnim podvižnikom i knjigu smo napisali i je njegovo o svetom Rafaelu Banackom i danas je on od danas je on poznat ne samo u našoj crkvi, nego u sveukupnom pravoslavlju. Tajanstveno poživio, ali blagodat Božja je ona koja je ostala da zrači i da sija kroz njega. To što mi je govorio da divni duhovnik, otac Pajsije Svetogorac, kad smo bili na, na Atosu, pa smo silazili, vraćali se od a tamo je ona Svetogorica Svetogorska, on će da kaže, znaš očan filohije, kad god prolazimo ovdje, osjećam neki čudosni miris, je koji Rekao, kakav mi on, otkud, šta je to? Je to od ovoga od ovoga e, e, drveća, ono fino drveće e, svetogorsko sitno. Ne kaže od toga. Od čega kaže? Znaš kako ja to objašnjavam? Ovdje su živjeli drevna vremena veliki podvižnici, tajno Bogu živjeli. Niko nije znao za njihove podvige i za njihovo služenje gospodu i oni su ovdje pohranjeni. I primila ih zemlja u svoja njedra. Međutim, ta blagodat Božja ta sila Božja koju su oni primili za svoga života, ona izbija i ne može zemlja da zadrži tu silu i taj miomir iz njihovih moštiju. Jer to je, kaže ono, što miriše ovdje kad mi prolazimo, je to je ono što miriše. Bio sam prije neki dan u Svetom Romanu, Svetom Romanu divni manastir tamo blizu Đunica, i u manastiru Đunicu, Sveti Dionisije, Sveti Roman, tako je čudesno mjesto, Prvi put kad sam tamo došao, osjetio sam, a ovo mjesto ima neki posebni miris. Tek sam kasnije saznao o tom prepodobnom romanu koji je opet tajanstvena ličnost. Neki kažu da je to roman iz 9. vijeka, drugi kažu da je negdje iz vremena Svetoga Save, a treći kažu, ja mislim da su oni najbliži, da je to roman iz vremena onih molitvenih tihovatelja 14. vremena cara Lazara, dakle iz tog vremena, bilo da je ovaj ili drugi, ili jedan i drugi, mjesto je zaista nanonjeno miriše na svetinju Božju. I zato nije čudo što je naš roman mladi roman, podmlađen imenom, dobio danas ime prepodobnoga romana, zajedno sa svojim nastojateljem koji ima ime svetoga Rafaila, da zajedno ovdje u ovoj svetinji sazrijevaju, a isto tako i ovaj treći, evo naš mladi Gerasim, monah primio anđelski lik po kom imenu? Po imenu Gerasima Kefalonijskog, koga ja beskrajno volim, Gerasima Kefalonijskog, zato što sam tamo postrigo vlasti glave svoje i tamo sam postao džakon pred moštima svetoga Gerasima Kefalonijskog, pa sam se obradovao kad sam gledao u kalendar kako da nađem u ime, vidim ja Gerasima moga. Gerasima čije mošti su cjelodne i E, eno ih i danas ako odete, kao što je nas sveti Vasilij Ostroški toliko čuven i toliko posjećen, tako je i u blagoslovenoj Jeladi posjećen sveti Gerasim Kefalonijski. Hiljade i hiljade ljudi idu na Kefaloniju da se pokloni njegovim moštima. Živio u jednoj jazbini, tamo sabrao sestre monahinje oko sebe blagoslovene i njegove mošti, kada je njegov praznik, on se 20. oktobra, danas se prazne prijenos njegovih moštiju, e, njegove mošti onda ih nose uspravni, ih nose u litiju oko, oko manastira. Gledao sam i učestvovao sam tamo podignut veliki hram, novi hram u čast svetoga Gerasima Kefalonijskoga. I on isto tako čudesan sasud Božje blagodati, veliki branitelj vjere pravoslavne u teška vremena za pravoslavlje na tim ostrima u, moru Sveti Gerasi, veliki podvižni i veliki čudotvorac, naročito od duševnih bolesti. Iselio je, ko zna, samo gospod zna da koliko iselio duša kroz vjekove, a da ne govorimo o i njegovom djelovanju na one koji su se tu podvizavali i isjeljivali od, od, od grehovljenosti, od nemoći ljudskih, od ljudskih slabosti i vraćali se divnome i čudesnome Bogu. Sveti Rafajlo, i Sveti Roman, kod Đunisa, Sveti Gerasim Kefalonijski, danas i Joakima Osogovskog također proslavljamo. Braća Bugari kaže da Bugarin, a mi tvrdimo da je on Srbin. A gospod kaže da je on Boži svetitelj koji je obogatio sve pravoslavne narode na Balkanu i čije mošti i u njegovoj svetini sijaju. Divni podvižnici, kao što je divan podvižnik bio je drugi patrijarh, arhijepiskop Pečki i njega danas proslavljamo, proslavljamo jednog ljekara Diomida, danas također proslavljamo. Koliko divni likova, svetih Božih ljudi koji samo ovaj dan današnji proslavljamo među njima i Teodora Vršačkog, Nestorovića koji je živ oderan u 16. vijeku i koji je također pribrojan liku svetih danas i pominjemo sve njih sabor svetih prepodobnih koji su zasijali blagodaću Božjom i kroz koje se projavio prečisti spasov obasjao ih oni postali njegovi svjedoci kao što je Hristos rekao da je on ko vidi mene vidi oca i blago vama kaže on učenicima kad su bili u Samari koji vidite, vidite i gledate danas ono što su mnogi željeli da vide i da, i, i da, gledaju je tako i blago nama koji preko ovih svetih Božih ljudi Poklanjamo se prečistomu obrazu gospodnjem, samome gospodu, a preko njega prinosimo u um svoju srce i dušu živome Bogu Ocu primajući dar duha svetoga životvornoga i blagosiljajući našu Mariju koja je danas također postala sasud Božije blagodati čedo Božije osvećeno i osveštano blagosloveno da bi raslo i uzrastalo zajedno sa nama u mjeru rasta prečistoga lika gospodnjega, u mjeru rasta Hristovoga. Molitvama prepodobnih otaca koje proslavljamo, presvete bogorodice čije uspjenije slavimo i svih svetih njegovih u vjekove vjekova. Amin.